Gune kai aner methusos gune tis andras methuson ek to de pathos auton a palaxai telusa toion de ti sophis detai he karome non gar auton hupotes methes para teresasa kai ne kru diken anaisthe tunta e Epito polu andrion apenencusa catesto kai apelsen henika dauton ede anane fein estokhasato proselthusa tenesuran ekopte tua polu andriu e keinode fesantos tis hotenesuran kopton hegune apekrineto ho tois necrois ta sitia comisdon ego pareimi. Cacenos, me moi fagein, alla piein, o beltiste, mallon prosenenche. Lupeis gar me broseos, alla me poseos mnemoneuon. He de to stethos pataxas, oi moi tae giusteenoe, pe zien u den gar u de sophis amene o nesa su gar aner u monon uk apae deuses alla kai cheiron sautu gegonas eis hexin soi katastantos tu pathos homusos en deloi hoti u de tais kakais estigar hote kai me selon toi anthropoi to ethos epitizetai